Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Elhamdu rabbil alamin vesselat vesselam ala rasulillah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd Sad bi trebalo da počnemo sa iščitavanjem teksta knjige i e, komentar lagani na njega način pisanja, menheđ, sistem pisanja ove knjige od šeha Sabunija je takav da on <clears throat> potvrđuje prvo, znači počne da, e, da spomene, kaže e, svjedoči učenjaci Selefa ovog umeta, jer revne smatraju, gledaju, na tom, tom su ubjeđenju, tako znači počinje svaku oblast koju je pisao tim riječima. Pa, eh, pa onda, navede to u što su ubijeđeni, skraćeno, nakon toga, znači počne tim riječima, ja tekidu, ješhedune, jeravne, ubijeđene su svjedoče i tako dalje, pa navede stvar o kojoj se govori ubjeđenju, a nakon toga spomeni eh, znači šarijaske argumente E, iz Kur'ana, koji ima iz hadisa i onda potvrdi to sa određenim govorima, izrekama učenjaka u umeta. U većini mesela je tako, znači nije svaka. Da je u svakom selu tako navodio, onda bio problem, bila je ogromna, velika knjiga bila. Znači, e, s tim da se ova knjiga odlikuje po tome što je skraćena verzija, znači skraćeno. E, e, kratko obrađuje. Znači ne ide u detalje, osim gdje je u nekim stvarima on oduljio, smatrajući da ima potrebe da se tu odolje. Zato znači ovo se može komod smatrati da je to knjiga, znači jedna skraćena verzija opisa akide Selefa ovog umeta. <clears throat> Znači, s pravom se može reći za ovu knjigu, znači da ona e, sadrži i sakuplja akidu Ehle sunnata vel džemata. A to je ono akida na koju je bio Selefa ovog umeta, da smo već ponovili nekoliko puta. Jako je bitno. <clears throat> već sam spomenuo, znači dovoljna je veličina ove knjige u tome da, da je ovo jedna od knjiga na koju se vraćali šehu Islam ibn i ibn Kajim kada su navodili određene stvari za kide. Vraćali se na ovu knjizu, knjigu, što govori o njenoj veličini i pouzdanosti. O stvari koje se mogu prigovoriti u ovoj knjizi da ima nekoliko hadisa koji se naprosto mogu nabrojati, nekoliko hadisa ima u kojima ima slabosti. A to se dešava, jel? Dovoljno veličine čovjeku da mu se nabraja, da mu se navede i nabroji ono u čemu je pogriješio. Što znači ono ko ne možeš nabrojati e, koliko je pogriješio, znači puno ima grešaka. Ono koji možeš navesti šta je pogriješio, u tome je veličina tog čovjeka. Što znači da ima malo greške. Poput dva, tri hadisa jedan hadis od Muhammed ibn eh, Kaba Kurezija, spomenut ćemo taj hadis, i eh, hadis Ebu, eh, Ebu Hazima, dugi hadis o, spuštanju Allaha na zemaljsko nebo, gdje nije bilo potrebno da ga spominje, jer spomenuo drugi, znači govorimo ovdje tu stvar da je određene hadise u kojima ima slabosti ili slabiji su, a istovremeno imamo hadisu Buhari muslim koji su vjerodostojniji od tih koje on spomenuo. Sada krenemo za lovu pomoć da čitamo i čitavamo tekst ove knjige sa laganim komentarom. Kaže autor, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi jesir wa a'in bi fadlike wa rahmetike. <clears throat> Ovdje se postavlja pitanje da li su ovo njegove riječi ili je to neko ko je pisao, prepisivao njegovu knjigu, pa je ubacio to. Znači, da li, je, počeo on sa Bismilom ili nije bilo na početku njegove knjige Bismila, ali je e, računa da je bilo na početku e, njegove knjige da je bila Bismila. E, mi sad ovdje možemo komentarisati Bismilu. Da li je ona kuranski ajet, nije kuranski ajet, u kojim surama jeste, koji nije, stavaju učenjaka po tom pitanju, šta znači bismo Rahman Rahim, znači to, to inače radi standardno priliku komentara knjiga, nama to nije cilj, jer ovaj, ne obrađujemo detaljno zašto se navodi prvo bismila, a poslije čisto spomenuti alhamdu rabdal, min, tako dalje, šta je prioritet, da li se oboje spomeni ili samo jedno ili drugo i tako dalje. to obično se standardno spominje u komentarima knjiga, ali to ćemo preskočiti. na samom početku navodi se ovdje senet, lanac prenosilaca od učenjaka koji su 400 godina nakon njega zabilježili, e, e, prenosili knjigu to od koga, ko, od kojeg učenjaka je čuo ovu knjigu i prenio. Znači ima redno se spočinje Ahberena, Kadil, Kodat, Bidirmeškin, Nidad, Mundin i tako dalje. A on je od ovoga, on od ovog, pa jedan, jedan lanac prenosilaca. Pa drugi lanac prenosilaca. Pa treći, pa četvrti i tako dalje sve dok se dođe do njegove riječi. U samom početku knjige, znači, tu je, e, tu je sened knjige. E, sened prenosilaca knjige. E, što govore vrlo bitno A To je koliko je Selef vodio računa i učenjaci Ahlu vodili su računa od, dokumentaciji ono što se prenosi. Znači, o telfiku, da se potvrdi ko ti kaže, gdje kaže, je to pouzdano. Iako je to knjiga, knjige čim se zabilježi, zapiše kao što je Buharina knjiga. Ona je zabilježena, raširena, zna se do njega, kad je on napisao, potvrđena njegova, nema sad potrebe da neko kaže, ja imam lanac, mada to imamo danas u praksi. Ja imam, kaže, lanac prenoslaca, kaže, odad, od, danas, od šeha, a on ima, kaže, sve lanac prenosilaca koji se možda pisati nekoliko knjiga eh, od lanaca lanca ljudi do Buharije, kaže. Nema to potrebe i nema smisla. Zašto? Zato što ne znamo pouzdanost ravija do Buharije. Buharina knjiga raširena, zabilježena. On od Buharije pa na ovamo, ne znamo, znači u lancu prenosati tih ljudi, iako je ovaj prenosi od ovog, ovaj od onog, znači ima i džazu, tako zovu, kaže, imam, imam i za ovaj hadis ili za ovu knjigu i tako dalje. Ta džaza ima problem što ne znamo pouzdanost ljudi, jer prestalo, prestalo se pisati eh, biografije učenjaka, ljudi, ravija, da se zna njihova pouzdanost, da bi znali pouzdanost knjiga. Sa onim kada su zabilježene one osnovne e, knjige, zbirke hadisa, prestalo je, prestalo bavljenje tom naukom. Ali e, govor o ovoj knjizi, e, govorimo ovdje sa strane toga kako su učenjaci vodili računa o toga. Ko je od koga prenio, ko je od koga čuo, ko je prešao u knjigu i, i, i poslušao. Znači govori o tome da se vodi, vodilo računa o dokumentovanosti, znači e, dokumentaciji znanja koje se uzima od koga i hadisa i ko od koga prenosi na koji način. Mi ćemo preskočiti ovdje navođenje jer, ništa, nam ništa ne znači e, navođenje ovih lanaca prenosioca, ima ih nekoliko, nego ćemo doći direktno do onog učenjaka koji, e, koji lično prenosi od samog, samog Ebu Uthmana Ismaila Sabunija. A to je Džamal Abdurrahman ibn Ahmed ibn Omer ibn Šeker kaže kaže, spominje riječi, kaže Sabuni, šejh, šejh od Islam Sabuni kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibetu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammeden wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Naravno, ne potrebno da prevodimo, hvala Allah Želešanu, gospodaru svjetova, wal li mutaqin, završnica je takijama, pripada mutakijama i neka salavat na Muhameda, njegovu porodicu, e, njegove ashabe časni, e, sve časni ashabe, a zatim, Znači ovdje sad dolazi, mogli, bi komentar za to, šta znači Alhamdu Rabbil što učenjaci na početku knjiga uvijek spominju ili Bismillah ili Alhamdu ili oboje stavi šta je dokaz za to da je to, da od suneta, da je to uh, pohvalno, da se spominje i tako dalje. To je uh, tema za sebe, o tom se može komentarstvo, nama to nije cilj. Nama je cilj da govorimo o akideskim stvarima koje su ovdje spomenute. <clears throat> Kaže Imam Sabuni, Faini lemma waradet amud taberistan u obiladu džajlan muteveđihne ila haram. Kaže, nakon što su mi došli skupina stanovnika iz mjesta Amud iz Taberistana i iz e, mjesta Džejlan. Uputili se, kaže, došli su ila bejti haram, došli su e, u Meku, do Kabe. Vjerovatno na umru, jer da, su bili nahađ, spomenuli da su došli nahađ. Kaže, bo zijarati kabri nebihi sallallahu alim sallam, Muhammed sallallahu alim sallam. O e, ashabi li keram Kaže i da zijareti kabur vjerovjesnika Muhameda sallallahu alaihi Pitali su me eh, seeleni uh, Hvani ihvani fi din en ejma lehum fusulen fi usuli din. Tražili su od mene moja braća u vjeri, kaže ihvan fi din, kaže da sakupim njima poglavlja o temeljima vjere. Eleti estemsik. Biha eledine, kaže, medav min imeti din. E, tih, znači, temelja, akideski temelja vjeri, koje su se držali, na čemu su bili, kaže, imami vjere, imami dina, misli su učenjaci. Wa muslimin, i učenjaci muslimana. Znači pravi su ovdje između imama i učenjaka. Imami su na većim stepenu od učenjaka. U Selefu Salihin i Selefovog umeta. Znači oni svi koji su živjeli u tom periodu. U Hada Wada'u Nas liha. Koji su bili upućeni i pozivali ljude na to. Fi hin. U svim vremenima. Kaže, وَنَهَوْ عَمَّا يُدَادُهَا fiha جُمْلَةِ mu'minin. Kaže, zabranjivali ono što je suprotno i što je oprešno onom na čemu su oni bili. Musaddiqin mutaqin. Na čemu je bila, znači, skupina oni bogobojazni mu'mina mutaqija. Kaže, وَوَالَوْ fi ittiba'iha. I iskazivali su ljubav i prijateljstvo prema onom koji su slijedili ta uvjerenja. وعادوا fiha kaže وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها a kaže iskazivali su neprijateljstvo smatrali su novotarima i kaže neke su tekfirili koji su bili suprotno onome na čemu, na čemu su ova uvjerenja u vjeri. Ovo je taj uvod koji on navodi. <clears throat> Nastavit ćemo dalje čitati. Kao, u stvari da, da završimo u rečencu. Wa ahrezu li anfusim, kaj sačuvali su sami sebe. U elemen i ilaiha eh, bereketa. Kaže i, uh, i oni koji su oni pozivali u bereket toga znanja. Wa hajraha, hajro toga. Wa afdali ma qaddemuhu min sevabi atikadim leha. Eh, I kaže, i kaže, jel, proveli su onom što su oni ponudili, znači nagradu što su dali se na tom putu, širenju ovih uvjerenja, kaže nagradu ko je bio ubijeđen u to i ko se držao istim sakiha i ko se istim sakihim biha i ko se držao toga o badi leha znači sve u kontekstu jedne samo različite riječi koristi i kaže upućivanje robova na ta uvjerenja o hamlihim i Znači to isto kontin sam različitim riječima i e, e, pozivanju ljudi da se prihvate toga. E, morat ćemo ovdje napraviti jedan lagani komentar, a to je, znači on govori ovdje, ovaj dio, to je onaj gdje govori o povodu razlogu pisanja ove knjige. A to je da mu je došla skupina ljudi iz mjesta Amu, Taberistana i Džajlana, došli su u Meku, vjerovatno na umru, i kaže, ovdje došli su, znači oni su došli e, obilazeći dva sveta, sveta harama i da iskoriste priliku i pitali njega o, o, temeljima vjere na čemu je, znači atideskim temeljima e, vjere na kojima je bio Selefovog umeta. To je bilo njihovo pitanje, da im sakupi, napiše na jednom mjestu, je zgrovito jasno na čemu su bila. Onda on to spominje, znači, e, tu stvar da je, znači akida, na čemu su bili mami, učenjaci ovog umeta i selef ovog umeta, e, ta uputa na koju su bili, e, ta uvjerenja na koju su bili, e, da je suprotno njima bio, da je, da, suprotno njima ono što je bilo dalalet, da je ovo bilo obaveza slijediti, da, da je suprotno njima to bio dalalet i da su čak smatrali E, novotarima i čak tekvirili određene osobe koji su e, se suprostavili e, ovim nekim određenim uvjerenjima. Naravno, tu tekvirenje misli sel u određenim stvarima koji zaista zaslužuju tekvir. Ovdje pada u oči jedna stvar, ne možemo i pričati da ne govorimo o njoj, a to je da kaže o to kabri nebije da su došli da je kabor poslanika sallallahu alaihi Eh, ovom dijelu prigovaraju eh, mnogi učenjaci, ovdje što naveo imam Sabuni, a to je da se, naravno, opšte poznata stvar kod nas, da se ne pokreće putovanje radi zijareta kabra poslanika sa alejhi nego je propisano otići u zijaret da se obiđe mešćit poslanika sa alejhi kao što je došlo u predosnom hadisu. La šeddu rihal illa ila thalat masajid. Eh, ne krijeće se na putovanje sa ciljem obilaska fadla i badeta nečeg, osim prema tri mešida. Znači, e, u Meki Arema, u Medini, mešida poslanika sa i uh, i, e, u, u današnjem jel, Jerusalemu, kako ga zovu, ili u Kucu, da se, znači, to sta tri mjesta zbog kojih je propisano, dozvoljeno i ima smisla da se ide na putovanje, da se obiđu ta mjesta radi svetosti. Pa je ovdje e, izgovor, kako da kažemo, jedno je to da je, da ovo, greška od autora što je napisao, e, jedno tumačenje. Drugo je, i što je bliže u stvari, da je bio, kao što spominje šeh Islam ibn u svojim Međmul fetava, da je bila, e, praksa običaj kod mnogih učenjaka da navodi za one koji dođu da obiđu mešit poslanika sa sanem da, dođu, da, riječima zijaretu kabri, da, da njegov kabr, a u stvari misli na njegov mešit zato što je njegov kabor bio uz mešid ili u mešidu je sada, jel? Da su zbog toga tako govorili. I da, je vjerovatno on to tako spomenuo što je bila praksa da tako kaže, kao što kaže Šehisla te Kaže da skupina od učenjaka, kaže Jose Mune Sefer li salati uh, fi mešid Kaže, nazivali su putovanje e, radi namaza ili fadla obilaska mešida poslanika sam selem nazivaju su e, e, e, to riječima izražavali se kabr, da se obiđe njegov kabr. Zašto? zato što u osnovi jel, nije e, mustehabi obići kabr kada već odeš u mešćit po skupini učenjaka ali da ideš maksuz na putovanje da obišu njegov kabur, e, to je ispravno. jedna skupina učenjaka kažu da je to haram, kao što kaže šeht Islam Temije, mnogi drugi učenjaci, neki kažu da je, e, e, znači ima neki koji kažu da je to, da je to mekruh, a, tu su pogriješila, imamo drugi kažu da je to, da propisano, a to su uglavnom učenjaci, novotar koji su pozivali novotariju, uglavnom vezano za kabure za, i sve što se radi oko kaburova. Uglavnom ovdje ova, ovu stvar koju je naveo, znači tu ima primjedba tu ima primjedba, da je bilo ispravnije, znači najvjerojatnije to rekao zato što je bila praksa da tako kaže, obilaženje mešida, da je obilaženja, da je zijaret kabora poslanika sam tu je, eh, tu je ovaj, bilo bi ispravnije, bilo bolje da je, napisao zijaret u mešidi ne bio sam sam zašto da se ne ostavlja prostora to da se, da se s ovim neki novote dođe dokazuje eto, vaš učenjak Ehlo Sunavel Džema, eto on kaže da je, ova, da se zjariti kabur poslanika sam selem, eto šta hoćete, jel? ovaj stvari ispravnije jel da ustvari on nije mislio na to, najvratnije nije mislio na to jer je bila praksa ne samo njega nego nekih drugih učenjaka da kažu te riječi e, zijaret kabura poslanika a u stvari mislili su zijaret njegovog mešida jer se to razumije iz konteksta govora ostalo koji govori o toj temi. Glavno da se ne zadržavamo oko toga. <clears throat> E, po, tema uh, e, zijareta kabura poslanik sam tema za sebe je stavio učenjaka po tom pitanju, znači nije na cilj da o tome govorimo. E, samo ovdje još da naglasimo ovdje jednu stvar, a to je upitanje da im kaže, a, spomene usuludin, znači a, poglavlja, fusula poglavlja, akideska poglavlja o temeljima vjeri, na čemu su bili imamem ovog ometa, učenjaci i selef ovog ometa. E, da naglasimo ovdje, znači to su misle prve generacije, ashaba, tabina, tabi, tabina. E, pod selef ne ulaze novotari. Kad se kaže akida selefa, e, selefu salih, tu ne ulaze novotari. Jer ako neko kaže selepa, neko će pa dobro čeka, zar se nisu ha, Haridžije pojavile u početku meta? Jesu se pojavili. Za nise šije Rafidije pojavili, jesu se pojavili i oni. Pa jesu Mu'tezile, pa jesu Kaderije, svi se pojavili. Džehmije, svi su oni pojavili dok je bio Selefa kad kaže, znači, kod učenjaka ili sunađima, kad kaže e, e, selef ovog umeta, misli se oni koji nisu bili na novotari, Nego, nako, misli se oni koji su bili na ispravno poivanju vjeri. Tako da ne bilo zabavno da, neko kaže, dođe, sutra, kaže, jel, e, da ide selefa je, pa nazove neku novotariju na koji su bili novotari, a živjeli su u vrijeme ashaba ili tabina ili tabi tabina. Znači kad kaže e, selef, ovdje se znači ne misli na one koji su optuženi i poznati po novotariji, poput Havariđa, Rafidija, Murđija, Džehmija i tako dalje. Nadam se da je to jasno da te da trebam plaho ubjeđivati. A onda on odgovara dalje. Kaže festahartullah. Vi znate ona riječ istihare, što se klanja istihare tako dalje. Kaže, jel, tražio je teufik, podrška da Allaha Đelšanu, da, da se odazove, da napiše ovo, da odgovori na njihov zahtjev Kaže, bo uspit fi hadal džuz mate jesere minha ala se bili ihtisar. I kaže, hoću da potvrdim u ovom dijelu, mate jesere, ono što mi je bilo olakšano, ala se bili ihtisar. Znači, skraćeno da odgovori na njihov zahtjev, da napiše e, osnove, temelja, akide, selefa ovog umeta. Rađan en jentefija bihi ulul elba ulab sar. Nadaju se da se od toga koristiti oni koji, koji, e, kojima je dat razum i pamet. Kaže Wallahu subhanahu yuhaqqiq dan Allah, Allah subhanahu ta'ala kaže on je onaj koji, koji uh, potvrđuje, ostvaruje mišljenje i uh, ideje i poimanje vojeđelu alejha menne wa tevfiq, Allah čan onaj koji daje uh, svoju blagodat i svoj teufik, vostiqama ala sabir rašt, i Allah čanu ono onaj koji daje istikamet, ustrajnost e, na putu, na putu, ispravno putu, e, e, kaže wal haq bi mennihi wa fadlihi kaže i onaj na, na, na putu kaže haka istine sa njegovom blagodati njegovim fadlom znači mi Allahovim fadlom i sa Allahovom blagodatu blagodaću, mi slijedimo hak istinu, a ne zato što smo mi ovakvi i onakvi, što smo mi bili vrijedni i pametni i ovakvi. Allahove fadle e, i njemu pripada na kraju e, sva zahvala i kada slijedimo hak i istinu. Molim Allah Žešanu da nas uputi na pravi put i na istinu i da ne skrenimo do kraja života sa njim. Pa kaže on, kultu I kaže, e, Kultu kaže, znači kažem ja, wa billahi a Allah daje tevfik. Što je ovdje bitno da Allah daje Znači, on će sad navesti, ovo su uvjerenja Selefa bili, tako, tako su imali uvjerenje o tome, tome, ovo su argumenti, a Allah daje teufik kome hoće da to svati i prihvati. Znači, od Allaha je teofik. Ovo je jako bitna stvar. Mnogi ljudi čuju istinu, e, naiđu na istinu, pročitaju, čak je uči godnama. godinama, a onda nemaju teufika da žive i radi po njoj. Teufik to je znači da Allah dadne smjernicu, da te Allah uputi, da ti Allah otvori srce, da te Allah omili hak istinu i pravo razumijevanje. To od Allaha ide. I to treba tražiti od Allaha Đelšanu. I zato ovdje kaže, znači, znači on će sve spomenuti ono što će spomenuti od uvjerenja, a Allah daje teufik kome hoće. On daje, uh, znači, uh, kome hoće, uh, daje moć razumijevanja, shvatanja i uspjeha i držanja po onom što će se spomenuti. Kaže ashabul hadis. hafizallahu ta'ala, ahjahu wa rahimahum. Kaže da Allah Žešanu, ashabul hadis, da, pa ovdje da naglasimo odmah, kad kažemo da ashabul hadis, doslovan prevod bio u stvari sljedbenici nosioci hadisa misli se ovdje, kao što kaže Šahrestani u svojoj knjizi eh, koji govori o eh, akidi, kaže, eh, na koga se misli? Ko su ashab hadise? Kaže, to su oni, on kaže, e, sumu ashab hadis, nazvani su e, e, ashabima hadisa, odnosno sljedbenicima hadisa, kaže, zbog li inaje tihim, što su vodili mnogo računa o stjecanju znanja iz hadisa. I prenosili, nakl ahbar, i prenosili iz hadisa. U obenali ahkamel onosus, i što su izgrađivali propise vjere na šerijetskim tekstovima. Vola jerđun ili qiyas želi, vola al-havi, nise vraćali na qiyas, i ona jasni i manje jasan. Ma veđedu, haberan Awatan. Dokle god nađu neku predaju, hadis ili predaju od, eh, od prvaka ovog umeta, kaže ne bi se vraćali na kijas. I ona, i ona jasni i manje jasni. Znači, eh, to je jedno tumačenje. Dok šeji u islami temije eh, kaže u stvari, nije ispravno da kaže, kad kaže ashabul hadis, hadisa, da se to misli na samo oni koji se bavili hadisima i prenosili hadis, E, ovaj, e, prenosili razumijevanje razumijevanjem hadisa, nego on naglašava vrlo bitnu stvar, kari. kunumenkane men kane e, haku bi hifzihi hadis, sljedbenic hadisa, misli se na ono, svakog ono koje je bio najpreći E, za pamćenje, čuvanje hadisa u marti, spoznaju hadisa fahmi i razumijevanje hadisa. Zahir na batinem i po, vanjs, vanštini znači hadisa, ono što se prenosi u, tekstu hadisa, kar je batin i razumijevanju suštini hadisa. U tibahi batinu da hadisa i unutrašnjošću i sa van, njegovom vanštinom. Ovo je vrlo bitna stvar jer mnogi optužuju sljedbenike hadisa da o stvari oni ne razumiju. On sam prenosi, kaže sam prenosi, rekao taj, taj, rekao taj, taj, a u stvari, jel, a onda dođu ovi kao, hoće da kažu za sebe ovi vamo što skrenuli, kao, a onda oni dođu pametni filozofi i oni znaju razumijevanje hadisa, znači oni tumače na način da odbacuju te hadise, a ovi kaj samo prenosi, što nije tačno, znači, šeho Islam hoće da, da naglasi da ashabul sljedbenici hadisa su stvari oni koji razumili, razumili hadis, ne samo da ga prenosi, nego razumiju i njegovu unutrašnjost i njegovu vanštinom i slijede ga i čuvaju ih i sačuvali su znači vjerodostojni odvojili e, slabe od vjerodostojnih i tako dalje. <clears throat> Dok na drugom mjestu e, Šejh sam navodi da Ashabul Hadis kaže to je selef. I to je ispravno stvari. Kad mi ovdje sad kažemo, kad on navodi ovdje, Ashabul Hadis su bili uvjereni da to je to u stvar, misli na selef ovog umeta. Znači selef umeta od imama, umeta učenjaka i ostalih koji su slijedili hak istinu. Kaže, to je selef ovog umeta kad min korunu telafe, od prva tri stoljeća. U Omen seleke se bilom. I onaj koji slijedio njihov put mina halaf. I koji je slijedio njihov put koji su došli poslije njih. Znači poslije prve tri generacije. I ovo je najbliži, znači opis najispravniji. Znači kada kažemo da ashabul hadis, znači sedmen hadisa da mislimo u stvari na selef ovog umeta, na prve tri generacije i oni koji slijedi na istini. Tako da, znači, e, onaj od nas ko slijedi uvjerenju ono na čemu je bio selef ovog umeta, potpada pod, pod, e, pod, pod razumijevanje selefa i kad kažemo mi da smo selefije, e, ne misli se na sektu nekakvu, nekakvo udruženje džemat. Selefije misli se da, da slijediš e, e, tumačenje, razumijevanje Kur'ana i suneta na čemu je bio selef Ogumeta. znači kada se neko kaže šta ti znači da si selef, selefija, selefija sam u tome što slijedim razumijevanje vjeri onako kako razumije selef Ogumeta. umeta. vjere znači od znači od prve e, tri generacije, kako su razumjeli Kur'an i Sunet i na čemu se složili da je to akida, razumijevanje i poimanje ove vjere. To, e, e, tome je čast i dika da se vratimo na to, kada da po tome se A ne zato što pripadam ovo džematu, onom džematu, zvao se ovako ili onako. Znači, e, jedno je udrženje i džemat ili skupina ili tako dalje, a drugo je poimanje vjere selefijsko. I zato su mnogi učenjaci koji su došli poslije prvih generacija govorili, kada učiš vjeru, kun selefijen, uči na način selefija. Kakvi sele, šta selefa selefija? Znači, da uzimaš razumijevanje vjere kako se razumjele prve generacije, Kur'ana i Suneta. Novotar su poznaju prepoznali potom koji kažu, čim on počne govoriti, kaže, ma to kako su to tumačili prvi učenjaci, šta su misli, šta su misli eh, ashabi, tabini, tabini, određenim ajatima, hadisma. Kaže, oni su ljudi i mi smo ljudi. Oni su tako razumjeli, mi sad razumijemo drugačije. Čim počne tu priču, odmah znaš da mu je već Znači, već me cr eh, novotarstva već ušao u srce i već pametuje filozofira oko vjeri. U stvari, hoće da se riješi E, tumačenje veri strane Selefa kako bi on mogao da dođe sa svojim jel, originalnim novotarijama ili, ili neoriginalnim.